pit, peu, pap, anem a jeure tots al prat. Rau, rei, ric, roc, grup, tots dins de l'embut. A, B, C, D, qui la troba ja la té. E, F, G, A, qui vine cap aquí. Bom, bom, bom, bom, ba, bom, marbre amunt. Bom, va bom, riu avall. Bom, va bom, ball així. Bom, bom, bom, canta amb mi. rocs, verd, blau, com belluga, aquell gripau, sol, foc, verd, prat, cel estripat. Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, anem-hi tots! Apa, hi tots! Apa, hi tots! Apa, hi tots! Apa, hi tots! Bom, bom, bom, bom, bom. bom, riu avall, bom, bom, bom, ball així, bom, bom, bom, canta amb mi. tots, aprenem hi tots, tots, aprenem hi tots, tots, aprenem hi tots, tots, aprenem hi tots, tots, aprenem hi tots, apa, anem-hi tots, apa, anem-hi tots, apa, hi tots, apa, hi tots, apa, hi tots, apa, hi tots, apa, hi tots,